Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 30-ն է, տարվա 89-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1842 թվականի այսօրը ամերիկացի բժիշկ Քրոուֆորդ Լոնգը առաջին անգամ կերառեց անեսթեզիան։ 1867-ի մարտի 30-ին Միացյալ Նահանգները 7.2 միլիոն դոլարով Ռուսաստանից գնեց Ալյասկան։ 1945 թվականի հենց այս օրը սովետական եւ լեհական զորքերն ազատագրեցին Գդանսկը։ 1970-ի մարտի 30-ին էկրան բարձրացավ Վլադիմիր Մոտիլի Անապատի Սպիտակ արևը ֆիլմը, որը դարձավ կուլտային։ 1981-ի մարտի 30-ին խորհրդային միությունում առաջին անգամ մցվեց ամառային ժամանակը։ 1987-ին Լոնդոնյան աճուրդում 50 միլիոն դոլարով վաճառվում է Վան Գոգի արևածաղիկները։ 1998 թվականի մարտի 30-ին արտահերտ նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Այսօրը ծնվել են 1746 թվականին իսպանացի հայտնի գեղանկարիչ եւ փորագրիչ Ֆրանցիսկո Գոյան, Նա ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանի գեղարվեստի առաջին եւ առավել հեղինակավոր վարպետներից մեկն է։ 1844-ի մարտի 30-ին է ծնվել ֆրանսիացի բանաստեղծ Պոլ Վերլենը։ 1853-ի հենց այսօրն է ծնվել հոլանդացի նկարիչ Վինսենտ Վան Գոգը։ Պոստիմպրեսիոնիզմի եւ էքսպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչ է, համարվում է արևմտյան արվեստի պատմության ամենանշանավոր ու ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Ընդամենը 10 տարվա ընթացքում նա ստեղծել է արվեստի մոտ 2100 գործ, այդ թվում 860 նկարյուղաներկով։ Դրանց մեծ մասը նկարիչը ստեղծել է իր կյանքի վերջին 2 տարիներին։ Ստեղծել է հիմնականում դիմանկարներ, նատյուրմորտներ, ինքնադիմանկարներ, որոնք բնորոշվում են համարձակ գույներով, դրամատիզմով, արտահայտչականությամբ, ինչը նպաստել է ժամանակակից արվեստի սկզբունքների հաստատմանը։ Հոգեկան հիվանդության եւ աղքատության պատճառով Վան Գոգը 37 տարեկան հասակում ինքնասպան է եղել։ Նա մեծ ճանաչում ստացավ իր ինքնասպանությունից հետո։ Հասարակության գիտակցության մեջ մնացել է որպես ճիշտ չհասկացված հանճարի օրինակ, որտեղ համընկնում են անմտությունն ու ստեղծագործական ներշնչանքը։ Վան Գոգի հեղինակությունն աճել է 20-րդ դարի սկզբին, երբ նկարելու նրա ոճից սկսել են ազդվել ֆովիստները եւ գերմանացի էքսպրեսիոնիստները։ Նկարչի ստեղծագործությունները հասել են առևտրական հաջողության հետագա տասնամյակներում, իսկ Վան Գոգն ընկալվել է որպես շատ կարևոր, բայց եւ ողբերգական նկարիչ, որի անհանգիստ անհատականությունը խորթանշել է տանջված նկարչի ռոմանտիկ իդեալները։ Վան Գոգի ստեղծագործությունները պահպանվում են աշխարհի ամենահեղինակավոր թանգարաններում։ Ամենամեծ թվով ստեղծագործությունները ցուցադրվում են Ամստերդամի Վան Գոգի թանգարանում։ 1892 թվականի մարտի 39-ին է ծնվել էստոնացի լուսանկարիչ եւ ռեժիսոր, էստոնական կինեմատոգրաֆի հիմնադիրներից մեկը Յոհանես Պիայզուկեն։ Նա նկարահանել է առաջին էստոնական խաղարկային ֆիլմը Արչի Որսը Պիեռնա Մաում։ 1894 թվականի մարտի 30-ին է ծնվել Խորթային ավիակոնստրուկտոր, Խորթային միության գիտության ակադեմիայի ակադեմիկոս, ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իլյուշինը։ 1937 թվականի մարտի 30-ին է ծնվել ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Warren Beatty-ն։ Նա դերասանուհի Shirley MacLaine-ի եղբայրն է։ Նրա առավել նշանավոր ֆիլմերից են Bonnie եւ Clyde-ը, McCabe եւ Mrs. Miller-ը, Երկինքները կսպասեն, Իշտար, Կարմիրները, Dick Tracy եւ այլն։ Նա Օսկարի կրկնակի դափնեկիր է։ 1968-ի մարտի 39-ը ծնվել կանադացի երգչուհի Սելին Դիոնը։ Դիոնի երգերը կանադացի երգչի ամենաշատ վաճառքն ունեցող երգերից են։ Այսօրը տոնում են։ Միացյալ Նահանգներում այսօր բժիշկների օրն է, Իսպանիայում ծաղկի օրը։ Այսօր մարտի 30-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 276